Աղավնոյի բնակչությունը ոչ միայն իրենց համար են գյուղում մնում, այլև Սյունեցու, Արցախցու եւ զոհված տղերքի համար, ասում է համայնքապետ Անդրանիկ Չաբուշյանը։ Պատմում է, պատերազմից հետո գյուղը զինաթափելու բազմաթիվ փորձեր են եղել, սակայն չի հաջողվել։ Չի պատկերացում ինչ որ զորք, ինչ որ մեքով ուզում են նկասի դուրս են, այսինքն ինչ է նշանակում զենքը տանցնի, իսկ էս տանի զորքը ծառի որոշը դիճացրու։ Ավելի լավ է գրի, որ վերջացնենք ես հարցը։ Զենքով ես, ես հարցը զենքով դրություն։ Երկու անգամ եղավ ազերիների մուտքի փորձը եւ իրանք անդադ փորձում էին, որ հերջացնելով, ոսանքները անչադելով, ճուրը խփելով։ Հետո գալիս են դեսում են, ասում են, որ երեխա կա ստեղ։ Մարդ կա, ասում հա լիքն են։ Աղավնոյում են վերահաստատվել ոչ միայն գյուղացիները, այլև նոր բնակիչներ են ավելացել։ Էլիսոն Թահմիզյան Մուսը Միացյալ Նահանգներում է ծնվել։ Մոր ծնողներն Ամասիայից են, վերապրել են ցեղասպանությունը։ Էլիսոնը լրագրող է վերջին 10 տարում ռազմական լրագրությամբ է զբաղվում։ Մինեսոտայի հանրային ռադիոյում լուսաբանել է Իրաքի, Սիրիայի, Լիբանանի կոնֆլիկտները։ Նախորդ տարի տեղափոխվեց Հայաստան, սկսեց աշխատել Իգործ ծրագրում, զուգահեռ նաև դասավանդել Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում, հետո որոշեց տեղափոխել Աղավնո եւ այստեղ ապրել։ Աղավնո is very special place because Աղավնոն շատ յուրահատուկ տեղ է, որովհետև նրանք պարզապես հրաժարվեցին լքել գյուղը։ Նրանք շարունակում են հրաժարվել եւ մինչ օրս։ Դրա համար մենք այստեղ ենք։ Այսօր վարդավառ ենք նշելու, մենք պարզապես ապրում ենք։ Կարծում եմ, սա լավ դաս է յուրաքանչյուրի համար տեսնելու, որ այլ կերպ հնարավոր է։ Դու չպետք է ընդունես նվաստացումը, դու չպետք է ընդունես քո տնից հեռանալու որոշումը։ Քո իրավունքն է ապրել հայրենիքումդ։ Էլիսոնը փորձում է իր օրինակով ցույց տալ, որ աղավնոյում հնարավոր է ապրել։ Ասում է հիմա հոգեբանական պատերազմ է ընթանում, սակայն աղավնոյում մարդիկ ծառ են տնկում։ Նկատում է, եթե մտադիր չլինեին այստեղ ապրել, հաստատ ծառ չէին տնկի։ Արտյոմ Միգրիկովը լուսանկարիչ է արդեն 2 տարի Հայաստանում է ապրում։ Պատերազմի ժամանակ թղթակցում էր Reuters-ի ռուսական ծառայությանը, սակայն Երևանից առաջնագից հասնելու ցանկությունը 2021 թվականի դեկտեմբերին նրան ավտոստոպով տարել է Թաղավարտ, որտեղ էլ կես տարի ապրել է սեփական ֆիլմ նկարելու համար։ Պատմությունը որդուն կորցրած հոր մասին է, որը միայն վերջերս է իմացել որդու մահվան մասին։ Мы очень часто созваниваемся. Мы с ним можем говорить. Հաճախ ենք խոսում այդ մարդու հետ։ Մենք միայն շատ հասարակ թեմաների մասին ենք խոսել, բայց երբ մարդու հետ որոշակի ստրեսային իրավիճակ ես ապրում, կարող ես նույնիսկ չխոսել նրա հետ, որովհետև ձեր լռությունը արդեն երկխոսություն է։ Դա արդեն կարևոր է։ Ուղակի իմանում եք, որ կաք իր հետ ինչ որ ճանապարհ եք անցել։ Ռիմա Մակարյանը Վանաձորում է ծնվել, 2010-ին տեղափոխել Կալիֆոռնիա, որտեղ էլ ստեղծել է The Monarch Project բարեգործական կազմակերպությունը։ Պատերազմից հետո որոշել է ծրագրերը տեղափոխել Հայաստան, սկսել է Լոռու մարզից, հիմա նաև Արցախում են։ Դպրոցի պատին անմորուկներ են ցեղասպանության եւ Քոչարի պարող ձեռքերը միասնության խորհրդանիշ։ Պատին գրելու են մենք պարում ենք եւ կրկին կպարենք։ Ուշադիր լինելու դեպքում կարելի է նաեւ սերմերի նախշեր նկատել։ Աղջիկներն ասում են մենք ենք սերմ ենք, փորձում են թաղել, հակառակն է ստացվում, նորից աճում ենք։ Նանե Պետրոսյան, Ռադիո լուր